And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase NXS Web radio podcasta i nakon letnje pauze ponovo smo se vratili našim redovnim aktivnostima i redovnim emisijama. Naravno, kompletnu arhivu naših emisija kao i sve ostale informacije možete pronaći na nxsradio.com i naravno možete nam pisati na nxsradio.com Tako da ako imate bilo kakav predlog, temu za emisiju, kritiku ili bilo šta, slobodno nam pišite i mi ćemo vam naravno u najkraćem e, roku odgovoriti. Za danas krećemo ovog septembra sa emisijom Mobility i korisnim auto koje smo pripremili za vas. Danas ćemo pričati o ukidanju duple e, putarine, izmena uredbe o registraciji vozila, nova vrsta automobilskih guma, veoma zanimljivo, nova aplikacija, i naravno kako da zaštitite automobil od kraće. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Krećemo odmah sa našom eh, prvom informacijom, a to je ukidanje duple putarine od 1. oktobra. Kako prenose svi mediji u Srbiji, takozvana dupla putarina na relacijama Beograd-Subotica i Niš-Preševo ukida se od 1. oktobra. To je najavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, to jest ministarka Zorana Mihalović. Nov sistem naplate po pređenom kilometru uvešće se i na ovim deonicama prema nalogu tog ministarstva, a i naravno same ministarke koja se u prethodnih par mjeseci, osim za neisključivu naplatu putarina za sve, lično zalagala i za isti sistem naplate putarine u celoj Srbiji bez izuzetka. Tako će se izbeći da isti iznos putarine, koji trenutno iznosi 240 dinara, plaćaju vozači na kratkim relacijama, od naplatne rampe Beška do Indije, na primjer, i naravno oni koji voze relaciju Beograd-Novi Sad. Takva je praksa do sada. Ministarka je naložila preduzeću Putevi Srbije da se hitno prestane sa ovom nepravednom naplatom što će zaživeti od početka sljedećeg meseca kada će i na ovim relacijama početi da se primenjuje takozvani zatvoreni sistem po pređenom kilometru. Znači čekamo oktobar pa da vidimo kako će to funkcionisati. Naša druga vest stiže E, također iz ministarstva, ovoga puta izmene uredbe o registraciji automobila po kubikaši. Jedna od stvari zbog koje vozači u Srbiji najčešće negoduju jeste plaćanje registracije na osnovu radne zapravine motora, odnosno kubikaši. Već dugo traju apeli, javnosti cele naravno, da se ova uredba promeni jer značajno utiče na kupovnu moć, a i tehnološki je prevaziđena. U Ministarstvu financija najavljuju promjene po ovom pitanju. Da podsjetimo ako ima neko ko ne zna, trenutno se registracija, odnosno takozvani porez na upotrebu automobila, obračunava na osnovu radne zapremine motora. Pri čemu je visina poreza, na primjer, za motore iznad 2.0 e, gotovo pet puta veća u odnosu na one ispod, na primjer 1.8, 1.6, 1.4, 1.2 i tako dalje. Zato je ovaj porez u narodu poznat kao porez na luksus. Iz e, Ministarstva financija stiže informacija da će uskoro biti promenja po pitanju načina na koji se obračunava porez na upotrebu putničkih vozila i da je plan da se u drugoj polovini ove godine, tačnije nakon leta, znači od septembra do decembra i tako da kažemo, radi na ovom novom zakonu, odnosno izmjeni. To bi praktično značilo da postoji mogućnost da već iduće godine građani će moći da kupuju automobile veće kubikaže, bez brige oko toga da li će registracija biti papredno skupa. Imamo i zvaničnu potvrdu da se zapravo nešto dešava po tom pitanju, a sve ostale informacije glasine su prilično nesigurne u ovom trenutku tako da tek kad nešto zvanično bude bilo saopšteno stručnjaci, a i naravno šira javnost će moći da da svoje mišljenje, jer definitivno trenutno rješenje nije e, održivo, jer kubi kaže danas nije apsolutno nikakav pokazatelj snage, performansi ili luksuz automobila. Nekada je bila, ali definitivno danas to više nije zahvaljujući naravno naprednoj tehnologiji kao što su variabilno upravljanje ventilima, direktno ubrizgavanje, turbopunjači i tako dalje. Jedno od rješenja koje bi nadležni mogli da izaberu jeste naplata prema vrednosti automobila. U tom slučaju bi jedini način da se dođe do vrednosti e, automobila, odnosno vozila, bilo korišćenje Automoto Savez e, kataloga, koji je već koristi za procenu vrednosti prilikom uvoza i naravno prilikom naplate poreza. A još jedna alternativa bi bila, na primjer, plaćanje prema snazi motora, što se, na primjer, prijavljuje, e, primenjuje u Hrvatskoj. U Srbiji se trenutno snaga motora koristi samo za određivanje cene obaveznog osiguranja. Znači, vidjet ćemo dalje kako će e, se sve to odvijati i čim bude bilo nekih novih e, informacija mi vas e, mi ćemo vas naravno obavestiti. Prelazimo dalje. Nova vrsta automobilskih guma. Naučnici Fraunhofer instituta za molekularnu biologiju i primjenjivu ekologiju u saradnji sa velikim nemačkim proizvođačem pneumatika napravili su automobilsku gumu od korova. Korov je zapravo maslačak iz čijeg korena je moguće proizvesti sirovinu koja u potpunosti odgovara kvalitetu tradicionalnih sirovina. Ove godine oni će posaditi novu e, sortu, takozvani ruski maslačak, koji ima značajno veći koren od najprisutnijeg livackog. Naučiti smatraju da će proizvodnja automobilskih guma od maslačka biti značajno jeftinija i ekološki prihvatljivija od dosadašnjeg načina proizvodnje. Za sada su proizvedene gume koje su nazvali Taraksa gume, namenjene isključivo testiranju i razvoju, a prve količine ovih guma možemo očekivati u toku 2017. Prelazimo na sljedeću vest. Pokrenut Taxify u Beogradu. Taxify, vodeća taksi booking aplikacija, u severnoj i istočnoj Evropi je pokrenuta i u Beogradu. Ova aplikacija pomaže ljudima da izbegnu dugo vreme čekanja i taksiste divljake, aj tako da kažemo, tako što povezuje mušterije direktno sa verifikovanim taksistima. Nakon potvrde vaše naružbine možete vidjeti kako se taksi kreće na mapi i bit ćete naravno obavešteni kad vozilo stigne. Na kraju vožnje možete dostaviti ocenu ili mišljenje o vozaču i time učestvujete u stalnom unapređenju kvaliteta taksi usluga. Za taksiste i taksi udruženja ova aplikacija je odličan način da dobiju nove mušterije po veoma povoljnoj ceni to nije još jedna dodatna marketing platforma, već također potpuno opremljen dispatcher software koji će podići taksi uslugu definitivno na viši nivo. Ova aplikacija također ima za cilj da pomogne tradicionalnim taksi kompanijama i taksistima da se bore protiv rastuće pretnje za njihovo poslovanje u vidu vozača koji nemaju taksi dozvolu sa kojima sarađuju servisi kao što su Uber i slični. U Beogradu se usluga pokreće sa, odnosno već je krenula sa 100 licenciranih taksista i kako je rečeno očekuje da taj broj naravno se udvostruči do početka jeseni. Uzimajući u obzir veličinu tržišta i stepen korišćenja pametnih telefona, vidimo ogroman potencijal i tražnju od strane korisnika. Imamo sjajne rezultate u drugim zemljama gdje smo već pokrenuli servis, a u prosjeku e, ovu aplikaciju korisnici e, dobijaju potvrdu naručbine za manje od 20 sekundi, a taksi stigne u roku od 3 do 5 minuta. Sa postojećim interesovanjem od strane taksista u Beogradu verujemo da ćemo moći da pružimo isti nivo usluge kao i za korisnike bilo koje druge zemlje u regionu, izjavio je gospodin Bizinger, country manager ove aplikacije za Srbiju. Pored Srbije, ova aplikacija je prisutna u Finskoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Belorusiji, Gruziji, Meksiku, Holandiji, a odnedavno i u Češkoj. I naravno napomenemo dostupna aplikacija je i za Android, i za iOS, i za Windows, tako da, pošto je besplatna, možete je preuzeti iz prodavnice već kog operativnog sistema. Koristite veoma interesantno i definitivno polako ulazimo u korišćenje modernih tehnologija, tako da ćemo vidjeti kako će još to sve funkcionisati. Znači za sada izuzetno pouzdani komentari od svih koji su e, imali priliku da probaju. I prelazimo do posljednjeg savjeta, odnosno posljednje informacije u ovoj našoj emisiji, s obzirom da nije bilo baš puno savjeta, tako da smo dodali par zanimljivih vesti, a to je kako da zaštitite vaš automobil od krađe. Svi znamo da ne postoji apsolutna zaštita koja garantuje da vaš automobil neće biti ukraden. Ipak to ne znači da ne treba da se zaštitite, a to je moguće uraditi i za prilično malo novca. Možete uraditi bar prekid struje plus neki jeftini alarm, uradili ste dosta, a niste puno platili. Zahvaljujući raznim modernim alatima, danas gotovo da nema automobila koji lopovi ne mogu da ukradu za manje od nekoliko minuta. Kako raste vrednost vozila, tako naravno raste i rizik od kraće, pa je potrebno uložiti i više novca. Za, na primjer, jugiće uglavnom su dovoljni prekidač za struju i neki najeftiniji alarm, dok naravno za Audi od 30.000 evra definitivno nećete na taj način zaštititi, već ćete tražiti najbolju zaštitu koju možete naći. Bez obzira koji auto imate, najbolje je napraviti kombinaciju nekoliko vrsta zaštite mehaničke i elektronske kako biste lopove odbili ka lakšem plenu, čak i ukoliko uspeju da sednu za volan. Navešćemo neke primere. Na primer najeftiniji alarm. Odbit će donekle narkomane koji žele da vam ukradu akumulator, prvu pomoć, zvučnike ili radio. Razbijeno staklo ili brava na vratima plus cena ukradenih stvari može da vam napravi definitivno problem. Kada lopo vidi da auto ima alarm, preći će na lakši plen pre nego da probudi celkom šiluk. Auto alarmi niže klase mogu se naći po oglasima već od 20 evra pa naviše. A za nekoliko desetina evra možete kupiti neki malo kvalitetniji sa više funkcija. Pod dva kvalitetniji auto. Ovdje je situacija malo komplikovanije. Postoje više brendova, a upoređivanje između njih je prilično kompliko. Njihova cena ide i do nekoliko stotina evra. Definitivno pružaju bolju zaštitu, ali nisu nesavladivi. Po tri. Satelitsko e, praćenje. Više firmi nudi ovu uslugu kod nas. Cene nisu astronomske kao što ste vjerojatno pomislili, kreću se od desetak evra mesečno pa naviše. Imaju ponudu, u ponudi razne usluge koje možete da, na primjer, pratite ponašanje ako imate decu u saobraćaju, dojave SMS porukom, gašenje automobila na daljinu, naravno što je moguće i kod nekih skupljih alarma u slučaju otimanja. A nažalost opremljeni Lopovi su doskočili i ovoj zaštiti uz pomoć raznih ometača koje nose sa sobom. Pre nego što definitivno potpišete ugovor, dobro se informišite o uslovima, garanciji, cenama, a zapravo suština ovog načina praćenja je da lopov ne zna da se on nalazi u automobilu, pa tako bi bilo dobro da i ako ugradite, nikom nemojte govoriti o tome. Po četiri, uradi sam praćenje. Kao što samo ime kažu, radi sam, što znači da to praćenje radi bez satelita. Ali radi po principu e, pronalaženja starog mobilnog telefona koji biste vjerojatno sakrili negde u prtljažnik ili bilo gde u autu na neko tajno mesto i onda možete pratiti preko tog telefona ili ako dođe do krađe, može policija preko tog telefona da prati. Naravno morate imati e, onaj ime i broj koji možete naći na zadnjoj strani telefona kada izvadite bateriju. A ukoliko se odlučite za ovo, morat ćete prvo da nađete odgovarajući telefon, da ga stavite na neko mesto gde će biti dobro sakriven, a da ima dobar signal. I naravno treba će redovno da se puni. Ili da bude konstantno na, da bude konstantno na punjaču. E, trebalo bi da testirate pre nego što primenite ovo kompletno i pogotovo kada u tuneli ili takva neka mesta gde može podzemne garaže gde može da dođe do gubitka mobilnog signala. Sljedeće šta možete da probate je prekid struje. Suština je zapravo u tajnom prekidaču koji sprečava da gorivo dođe do motora ili na neki drugi način sprečava uopšte da se motor upali. Predstavlja veoma jednostavan i praktičan vid krađe, ali je veoma važno da prekidač bude dobro sakriven kako bi kako ga naravno lopovi ne bi pronašli. Preporučujemo i da napravite kombinaciju od više prekidača, pa da primjer stavite jedan pravi i dva lažna, ako naravno imate prostora u autu da tako nešto napravite, kako bi naravno lopovi potrošili što više vremena pokušavajući da upale auto. Jedan od tih e, lažnih možete spojiti na sirenu, tako da se aktivira ako, ako ga uključi, ali neće moći da deaktivira e, sa tim prekidačem, već će sirena prestati da radi po određenom vremenu. Ovdje je naravno kreativnost jako bitna, jer tajni prekidači moraju da budu zaista tajni, tako da osmislite e, neko specijalno mesto. Sljedeća stavka je, na primjer, blokada volana, odnosno lavlja kanđa. To je zapravo, kako ga većina vozača zove, parče gvožđa koju treba stavljati, skidati i naravno pažljivo kočiti zbog nje. Definitivno odbija lopove, ali da li može se savlada, pokazalo se da može, mada se to uglavnom dešavalo kod nekih određenih modela eh, automobila zbog specifične konstrukcije upravljačkog sistema. Kad smo već kod e, Lavlje Kanđe, tu je naravno i Zeder, blokada volana na Vretenu. Također ima više firmi koje to rade. E, može da rade naravno sa ili bez elektronske blokade motora u paketu. A za razliku od Lavlje Kanđe potrebno je samo krenuti ključ u bravici ispod volana i obično je skuplji sistem u odnosu na Lavlju Kanđu. Također tu su još i kuka za volan koja je dosta jeftina, 1500 do 2500 dinara mada definitivno sve manje se koristi, uglavnom na modelima. Nekim amaterskim lopovima može da predstavlja problem, ali iskusni će se vrlo, lopovi će vrlo brzo rešiti, tako da to generalno ne preporučujemo trenutno. Tu je još i blokada menjača, postoji više vrsta, sad naravno opet zavisi da li je... E, da li je u pitanju automatski ili manuelni menjač Kod manualnog problem je to što može da se neutrališe prostim pritiskanjem papučice kvačila i onda mogu da odguraju ili odvuku auto. Tako da ni to generalno ne savjetujemo, kao ni blokadu nožnih komandi, koja ta ideja već duže vreme je prisutna, ali nikad nije zapravo zaživela, tako da nemojte ni to pokušavati. A tu je još i izmeštanje e, OBD priključka, ova stavka spada pod e, jako bitnu stavku. Nakon što uđu u automobil, lopovi spoje svoj kompjuter na priključak za dijagnostički računar, premoste fabričku zaštitu i startuju motor. Da bi se to sprečilo, trebalo bi da odete u neki ovlašteni servis ili neki servis kako bi vam ugradili novi priključak, odnosno taj konektor, sa izmenjenim rasporedom kontakata na koji ne može da se spoji dijagnostika bez adaptera. Taj adapter ponesite sa sobom kada idete naravno na dijagnostiku. Ili možda ceo taj priključak konektor da izmestite na neko drugo mesto. Tu je zapravo i garaža, gde mnogi misle da je garaža zapravo najsigurnije mesto, ali pokazalo se da i nije, jer je ona sigurna koliko i sama vrata na nju, tako da ako imate dobru garažu, ali imate jeftinu bravu ili loš katanac, lopovi ma ste samo olakšali jer su se sklonili od radoznalih pogleda, tako da to isto obratite pažnju. Um, izmeštanje ručice za otvaranje haube. Nije praktično, ali e, neki lopovi, na primjer, obiju bravu ili razbiju prozor i odmah otvore haubu da bi ušpricali purpenu u, e, ili stavili krpu u sirenu, jel? i nastavljaju dalje. U ovakvim situacijama od pomoći može da bude, mada nije praktično, da se izmesti ta ručica. Tako da kad lopov shvati da ne može odmah da otvori haubu jer mora da traži e, taj e, ručicu, jel? To može da ga odvrati i može da ne rizikuje dalje i da pobegne. Tako da ovaj vid zaštite je definitivno dobar i protiv krađe akumulatora. Tako da zaključimo e, razmišljanje, dosta ljudi tako razmišlja, neće valjda baš meni dok kradu auto ili nemam baš vredan auto. Čak i ako on ne spada među one koji se često kradu, to ne znači da ste zaštićeni. Pritom naravno uvijek može da se nađe neko će pokušati da ga ukrade Iako pri tome nije vičan može da vam napravi štetu, ne znam, na vratima, na bravi, na plastika, staklo i tako dalje. Zato je bolje da potencijalnim lopovima nalepnicama, lampica, e, lampicama raznim zalarom, jasno stavite do znanja da je vaš automobil zaštićen alarmom ili nekom drugom zaštitom, tako da ćete ih verovatno e, odvratiti i uštediti sebi dosta para zbog eventualne štete koja bi mogla da nastane. A kao da kažem posljednja informacija je čisto da imate ovaj, neku statistiku da se u Beogradu konkretno dnevno ukradu tri bar tri automobila znači na dnevnom nivou. Posebno su ugroženi Opel, Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroen i Renault. To je statistika iz 2015. godine. Tako da tom informacijom bi ujedno i završili ovu našu današnju, možda malo dužu emisiju, ali potrudili smo se da vam pružimo što više korisnih savjeta, Tako da nadam se da je e, da su ove informacije bile korisne i naravno ukoliko ste već znali možete preneti nekome kome treba i naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Do neke sljedeće emisije moje ime Nenad, naravno posjetite naš sajt nxsradio.com i to bi bilo to. Ja vas pozdravljam. Ćao! NXS Podcast.